good morning sa inyong lahat. Yes, bukas, Disyembre na. Ah, kaya naka-green ako, Christmas na, di ba, Sister Tere? Nakare Aawit po kami ni Sister Tere ng special number pamaya. <laughs> so magandang umaga. Ito po ipagtatapos ng ating serye tungkol sa clarity in the midst of chaos. Okay, so sino sa inyo, by the grace of God, natutulungan kayo kung paano harapin ang mga pagkabalisa natin at takot at mga nararamdamang hindi maganda, natutulungan ba kayo ng uh, pagtuturo na ito? Amen. So, tayo ngayon ay manalangin. Handa na tayo na ihanda natin ating puso sa pakikinig ng kanyang salita. Uh, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan. Hinihiling po namin ang banal na Espiritu, ang siyang magbukas ng aming puso at isipan para hindi lang kami makarinig physically, hindi lang kami makaunawa intellectually, kundi Lord, sa kaibuturan ng aming puso at spirito, maunawaan namin yung personal mong salita at mensahe sa amin. Iba-iba ang narito, iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kinakaharap ng mga pagsubok at atumang mga challenges, Panginoon. Pero Lord, kilala mo ang bawat isa. Kaya gamitin mo po ako bilang channel mo ng iyong salita. At the same time, Lord, hayaan mo po, Lord, na mapukaw ang damdamin namin para lumapit kami lagi sa iyo kahit sa anong panahon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Clarity in chaos. May tanong ako. <clears throat> Sino sa inyo na-stress nung nakita nyo o napanood nyo na 500 pesos lang daw ang kailangan para mag Noche Buena? <laughs> Na ano nyo ba yun? <laughs> Hindi ko napanood. Nakita ko lang. Yung nabasa ko lang ba? Okay. In fairness, hindi ko napanood yung buong konteksto ng sinasabi. But nung nabasa ko, sabi ko, ha, 500 pesos? <laughs> Ano ba mabibili ko ngayon sa 500 pesos? Tapos, noche buena. So, syempre, di ba, bilang mga Pinoy, I mean, pag uh, Pasko, kahit pa paano, may konting special, di ba? uh, tayo man ay mga mahirap lang, wala naman masyado tayong yaman, pero kahit pa paano may konting special. Kaya na nakita ko noon, ah, 500 pesos bilang nanay, compute agad ako. Sabi ko, andox o ano, mga 300 plus na, tapos siguro. <laughs> Bibili ako ng uh, tinapay, kunyari gardenia ng konti, di ba? O kaya soft drinks, parang ubus na yung 500. Tapos ilang kaya yung kakain? Hindi, um, hindi ako na-stress in the, in the sense na parang nainis ako o what. Parang ano lang, na-stress in the sense na talaga ba? <laughs> so anyway, sa mundo natin ngayon, maraming nakaka-stress, di ba? At actually, kung minsan tinanong ko sa sarili ko, ilang kayang mga tao sa mundo ang nakakaranas ng mental health concerns sa may kilalaman sa anxiety, sa depression, etc. Wala masyado except may natagpuan ako na isang uh, grupo na nagsasurvey. Christian group to na ang tawag sa kanila ay Barna Group. Nagsa- nagsasurvey sila ng mga iba't ibang concern sa buhay ng mga mananampalataya. At isa sa na-discover nila, ito ay sa Amerika, hindi ito sa Pilipinas. Ha? Ah. <laughs> Pero siyempre, tao sila, tao tayo. So somehow siguro, baka humahabol na rin tayo, parang ah, pareho lang tayo. 50% ng mga kabataan o mas younger generation, 18 to 35 years old, 50% ng mga tao na yon ay nakakaranas ng some forms of anxiety, depression, or fear, ganyan. So, at iba pang mga bagay na may kinalaman sa mga damdamin at isip nila. So, 50%, kalahati. <laughs> so, marami yon. Siyempre, tayong mga Pinoy, sino sa inyo ang aamin na nakakaranas kayo o marahil naranasan nyo yung mga ganito problema, mga damdaming wish nyo lang hindi nyo nararamdaman. Taas ka ang kamay. Alright. So, tanong ko. Okay ha. Itong mga... Ito na naman si PowerPoint. <laughs> Alam mo si PowerPoint, hindi siya bati sa akin. <laughs> Kaya minsan gusto ko magsalita na lang, hindi ako pipindot. Okay. Yung mga babasahin ko, pag totoo ito sa iyo, kahit ano diyan sa mga talata na yan, o tanong na yan, ah, uh, malalim. Tapos, pag totoo sa katabi mo, sikuhin mo. Yung pag-friend mo, ha? Baka mamaya sikuhin mo. Huy, ba't ka naniniko? And then, ibig ko lang sabihin, ano lang, sige, engage mentally with my questions. Okay. Um, una una sa lahat, Nakakaramdam ka ba ng pagkabalisa nito mga nakarang araw? Nararamdaman mo ba ang sakit sa iyong katawan dahil sa stress tulad na sakit sa ulo, mabigat na dibdib o hirap sa pagtulog? Sikuhin mo nga yung katabi mo. <laughs> Kung totoo yan. O mga ako, ano, sakit dito sa balikat, di ba? O whatever. Uy! <laughs> Nahuli mo ba ang iyong sarili na labis na nag-iisip, madaling mairita? Isang konting bagay lang, no? Minsan mga anak natin nagugulat, ay, parang ganito yung nangyari si mami, oh. <laughs> yung reaction. O palagi nag-aalala sa kung anumang maaring magkamali sa mga desisyon. Sikuhin mo ulit yung kaliwa naman. Yung kanina <laughs> na yung siniko mo. Okay, sunod. Ah, uh, may request ako sa ano. Pwedeng kayo na lang yung mag ano. Okay, okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Uh, hindi naman ako controlling. <laughs> Charot. <laughs> Ay, sorry, naka livestream pala tayo. Good morning sa inyong lahat na nanonood. Marahil napansin mo ng yung sarili, ito yung mas ano, di ba? Hindi masyado obvious na lumalayo na sa mga tao. Nawawala ng pasensya o sinusubukang kontrolin ng lahat ng bagay sa paligid mo. Di ba nararamdaman mo yan sa katawan mo? <laughs> di ba? So, ang mga pakiramdam na ito ay hindi foreign o hindi hindi bago sa Biblia Kapag ang buhay ay magulo at walang katiyakan, ang ating mga puso ay nanadabik sa tunay na kapayapaan. Ang kailangan natin lahat kapayapaan ng isip at puso. Amen ba? Amen. Pag gano'n nga eh, Miss Universe question eh. Di ba? Uh, ah, anong uh, uh, advocacy mo? Peace in the world. Di ba, pag nag-aas naman kami prayer, ano, how can I pray for you, brother or sister? Peace of mind. Di ba? Nakaka-relate tayo doon. So, lahat tayo nananabik sa tunay na kapayapaan. At ang nangyayaring ito ay hindi uh, bago sa Biblia. In fact, si Apostol Pablo, uh, sa aklat ng Filipos, okay, ay naharap siya sa maraming problema at pagdurusa. Now, si Apostol Pablo, kilala niyo ba siya? Okay. Pag, pag pag binasa ko yung mga naranasan niya nung sinulat niya yung aklat ng Filipos, I want you to use your imagination. Na as if nandun kayo sa sitwasyon ni Pablo. Naalala niyo, tinuro ko to sa empathy. <laughs> Okay, pumunta ka sa sitwasyon ng tao. Ano kaya nararamdaman niya? So, tingnan natin. Unang-una sa lahat, nasa bilangguan siya kasi nagpipreach siya ng gospel. So, nilagay siya sa bilangguan. At mga bilangguan, ano, hindi katulad ng bilangguan ngayon. Well, syempre ngayon, masaklap din yung <laughs> tsura ng mga bilangguan. Pero noong mga panahon noon, mga bato-bato siya. Wala masyadong hangin, wala masyadong araw, konting bintana lang. Tapos dinadalan sila ng pagkain. Kasi konti lang yung pagkain nila. So, ang hinaharapan niya, posibleng kamatayan o pagbitay. Napunta na ba tayo doon? <laughs> na dahil nagpipreach tayo ng gospel, posibleng anytime mamatay siya. So naisip ko yung takot niya doon. Di ba? Nangangailangan din siya ng suportang pinansyal. Sino sa inyo, ngayong Pasko, nangangailangan kayo suportang pinansyal? <laughs> Nagpipray kayo, Lord, bless mo naman ako para pang may noche buena, hindi lang 500. <laughs> Pero siya, syempre, matindi yung mas matindi pangailangan. May limitasyon sa ministry. Di ba, pag may ginagawa ka na biglang natigil, tapos nai-enjoy mo yung ginagawa mo, di ba nakakalungkot yon? Okay, so pag atake mula sa ibang mga ngaral, nako, itong masar- masaklap eh, di ba? Imbis na ipanalangin siya at dumamay sa kanya yung ibang preachers, kristyano to ha, naiinggit pa sa kanya at ginagamit ang oportunidad para siya ibaba, ibash. <laughs> Sabi nga natin, at uh, may, kasi may mga pansarili silang ambisyon. At may, hindi lang yon nangyayari sa kanya doon sa bilangguan, nararamdaman niya yung lahat ng yon. Meron din mga problema sa iglesia na naiwan ang, bu- ang, uh, ang mga Filipos at ibang iglesia pa na naitayo niya. So may mga problema sila sa loob, may problema sa labas. Yung sa labas, maraming mga maling mga ngaral, di ba? Mga tinatag na Judaizer na ano, dinideceive nila, no? inaalis nila sa mabuting balita o sa pananampalataya yung mga disipulo ni Pablo. At panloob din, may, may away din sa loob. So, imagine niyo, na-imagine niyo ba? <laughs> yung pakiramdam, siguro, hindi, kulang imagination natin kasi si Pablo yon. Pero marahil may sitwasyon ka ngayon na parang feeling mo nakakulong ka sa selda spiritually and emotionally. Tulad ni Pablo, nakaka-experience tayo ng pressures at stress. Sino sa inyo ang uh, uh, katabi nyo na itong pressures at stress sa buhay? <laughs> Lagi nyo kasama, di ba? Uh, kung nakatagpo si Pablo ng di matitinag na kapayapaan sa isang selda ng bilangguan, maaari kang tagpuin ng Diyos sa gitna ng anumang bagay na nagpapahirap o nagpapahina sa iyo ngayon. Amen? titingnan natin ang salita ng Diyos. Ano yung sinabi ni Pablo na nasa kulungan siya, may dinadaanan siyang stress, may dinadaanan siyang takot o pagkabalisa sa maraming concerns niya, hindi lang sa sarili niya, kundi sa ibang tao. Ano kaya yung pwedeng sabihin ni Pablo sa ating lahat ngayon, no, sa magitan ng salita ng Diyos, kung paano natin i-handle ang stress and anxiety sa buhay natin. Ito yung may kinalaman actually sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Sino sa inyo naniniwala na kasama natin ang Diyos? Amen. Di ba madaling sabihin yan? <laughs> yan ang confession natin. Yan yung inaakala natin, paniniwala natin, which is totoo yun. Kasama natin lagi ang Panginoon. Pero hindi lahat ng pagkakataon Lalo na kung ikaw ay punong-puno ng anxiety, ng takot, kalungkutan, frustration, galit, yung presensya ng Diyos, hindi ka uh, aware na na nandun, kasama mo ang Panginoon doon sa mga ganong sitwasyon. So, paano ba natin papraktisin o sasanayin ang sarili natin para ma maging aware tayo at makisalamuha tayo. Tama ba yung Tagalog ko? <laughs> Tinatagalog ko ito. Yung pang-araw-araw na kaugalian para ma-practice natin yung presensya ng Diyos. Gusto niyo bang matutunan yon? Na yung presensya ng Diyos hindi lang sa isip, hindi kasi naniniwala ka doon, which is totoo yon, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Pero madalas, lalo na sa oras ng anxiety and stress, hindi mo, hindi mo napapansin yon. Kaya lalong lumalalim, ang mga takot mo at mga mental health and emotional concerns natin. So, tingnan natin ang Filipos 4. Unang-una sa lahat, ibalik mo ang atensyon mo sa presensya ng Diyos. Okay, it has something to do with your focus or attention. Minsan, ah, ang nangyayari kasi, nandyan ang Panginoon pero parang hindi mo siya pinapansin. Of course, hindi sadya ito. Ito ay unconscious. Kumbaga, of course, pag nandito ka sa iglesia, nag-worship, syempre, damang-dama mo, nandito ang Panginoon, di ba? Pero pag bumalik ka na, umuwi ka na ulit, nakita mo na ulit yung asawa mong pasaway, yung anak mo na ganito, tapos nakita mo, wala ka ng pera, yung Gcash mo, zero na, wala ka ng pambayad, ito <laughs> na yung Meralco. I mean, Ewan ko kung napapansin mo pa yung presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga ng unang uh, kaugalian na dapat natin i-develop, yung ibalik mo yung attention mo. Ah, narito ang Panginoon. Tingnan natin ang sinabi ni Pablo sa Philippians 4.4, Magalak kayong lagi sa Panginoon. Teka lang. Malungkot nga ako eh. Uutusan mo kung magalak. Di ba parang anong tawag doon? Malungkot ka may pagkabalisi ka, nakatatakot ka. Tapos sasabihin ng Panginoon ni Pablo, di ba? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sino sa inyo parang hindi nyo minsan magets ito? Di ba? Ang hirap magalak sa gitna ng kalungkutan. Amen? Uh, kaya ang ginagawa natin, karaniwan, uh, pag sinabing, oh, rejoice in the Lord always, and I say it again, rejoice, Ah, kalimutan mo yung problema. Oh, bawal lang mas malungkot dito ah. Bawal lang malungkot. Okay, kaya, sige, sige, ano muna tayo? Sige, uh, webbing out muna tayo. Punta tayo sa masayang lugar, kain tayo. So minsan, tayo ay tumatakas sa kalungkutan para masabi natin tayo nagagalak. Now, ang totoong kagalakan, ay ang magalak sa Panginoon to ay hindi nakakadepende sa damdamin mo o sitwasyon o kaya'y limutin ang problema o umiwas sa hirap. Ito ay isang desisyon ng puso at isipan na tumuon sa Diyos sa kanyang kabutihan, kapangyarihan at katiyakan ng kanyang presensya. Ito ay bunga ng banal na espirito sa ating puso. So ang magalak sa Panginoon, hindi ito parang positive thinking Amen? <laughs> hindi ito yung parang, hindi, kailangan, ano, magalak daw eh, happy-happy tayo, bawal malungkot. Di ba? <laughs> Kailangan yung serotonin at saka mga dopamine <laughs> hormones, yung mga ganyan, kailangan gawin yan. Of course, all of those things are important as far as physiology natin is concerned. Pero ang magalak sa Panginoon, yung pagtuon sa presensya ng Diyos eh, sa oras ng kalungkutan, alam nyo ba na ang kagalakan at kalungkutan ay pwedeng magkasama sa iisang puso? Sa Panginoon. Both of which, both damdamin can lead you to God, closer to God. Uh, sino sa inyo mga nabuntis at nanganak na? Taas ang kamay. Yung mga lalaki, definitely. <laughs> Wala kayong karapatang magtaas ng kamay. Di ba pag ikaw ay uh, buntis, ang hirap, di ba? Wala na akong palaki ng palaki na. Di ba? Parang hindi ka na makatulog, tapos madami na sumasakit. Tapos ito na, Labor Day. Naalala ko si <laughs> Labor Day. Ayan na, nako, depende kung natural ka o CS ka. Ako CS kasi ako eh, di ba? Siyempre, ini, ang, ang sakit talaga habang nagle-labor. Amen, mga nanay? At siguro yung mga asawa sa inyo, napanood nyo ba ang mga misis nyo, paano siya <laughs> mag-labor? Ang sakit. Tapos yung mga moments na yun, parang, Diyos ko po, ito na yung huli. Ito na yung huli. Ikaw talaga, huwag ka tatabi sa akin. <laughs> Ayoko na! <laughs> so, pero labindalawa rin na naging anak nila, no? Parang ganon. Every time. So, di ba, pero pagkapanganak ng baby, kay CS ka man, o natural, di ba? Parang, oh, asaya saya ng pakiramdam. Amen? Nung maliit pa, nung lumalaki na. na iba na eh. <laughs> Hindi, joke lang. <laughs> Ganun talaga parenting, di ba? May joy in the midst of pain. Tinitiis mo yung pain kasi alam mo yung resulta noon is a blessing from God. 'Di ba? So joy, I mean kahit minsan namatayan ka, eh. I mean I'm I I know, meron akong namatayan na ako. Amen. I say this uh, because I know it. I know it by experience. Nanay ko namatay and then sa cancer, Siyempre, best friend ko, nanay ko, tapos tatay ko namatay during pandemic, hindi ko siya nahawakan, Zoom lang kami. You know, when my father died, lalo, nang, lalo na, ano yun eh, grabe yung lungkot ko kasi <laughs> hindi ko mahawakan. The next time I saw him, was ikikremate na siya kasi lahat ng namamatay nung pandemic ay kinikremate. Hindi namin gusto yon, nakakadagdag ng sakit sa puso yon. Kasi may paglilibingan naman siya. Pero alam nyo, dahil dahil sa presensya ng Diyos sa buhay namin pamilya, kahit umiiyak kami doon, nandun din yung pure joy na alam namin kasama niya ang Panginoon. At kasama namin ang Panginoon sa oras ng aming pagdadalamhati. So pwedeng magkasama <laughs> ang mga ganong pakiramdam kapag nasa Panginoon ka at nagagala ka sa Kanya dahil mabuti siya sa lahat ng panahon. Amen? sabi ganun ni Pablo rin sa verse 5, makilala sana lahat ng tao ang inyong kahinahunan. Sa English, ito'y gentleness. Amen? Parang mga baby shampoo, di ba? Gentle to the baby. Hindi natin sila binibigyan ng mga shampoo o mga sabon na harsh to the body, di ba, of a baby. Ang kahinahunan o gentleness ay katangian ng isang taong may lakas, ngunit piniling maging mahinahon mapagkumbaba at mapasensya dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Ito ay hindi kahinaan. Sa mga drivers dito, o kaya pasahero ng driver, <laughs> pagdating sa Pilipinas, ito ang test ng gentleness. Di ba? <laughs> mga nagda-drive din, nakaka-relate ba kayo? <sighs> Bigla ka ikakat. Di ba? Tapos biglang ewan ko, basta maraming ano dyan. Okay, motor dito, motor sa kaliwa. Kumbaga dapat ang mata mo dito, dito, dito, tsaka dito. <laughs> Kung driver ka. Naima, ako pasahero lang. Minsan, stress ako talaga. At syempre, mga drivers. Syempre, alam, kahit si Pastor eh, di ba? Ano ba yan? Kaya yung anak ko, si JD, nagda-drive din. Nakaka-stress, di ba? Minsan makakapagsalita ka ng hindi maganda. Amen ba? Mami naman dyan, yung mga ano, sumasakay dyan, di ba? o kaya nagda-drive dyan. Kaya nga ngayon, yung mga e-bikes daw, na I'm not against <laughs> any of those things. Di ba lahat ng bagay, lahat ng bagay na basa ng mga kung sino-sino, nakaka-stress, inaalis nila <laughs> yun. Because I'm not pro or against it. Parang, it's just ano, parang ang desire talaga natin yung wala masyadong stress sa buhay. Di ba? Kaya ginagawa natin lahat ng paraan. Pero ang pagiging gentle, sa oras ng stress, sa oras ng anxiety o kalungkutan, ay mahirap gawin kung hindi ka aware sa presensya ng Diyos dun sa moment na yon. Halimbawa, nagko-conflict kayong mag-asawa. Nakaranas na ba kayo nito? Sige, kami lang ni Pastor. <laughs> Sige, ang bait nyo na. <laughs> kami ni Pastor, nasa gut triad. Imagine ninyo. Ay, sorry. Speaking, oh, speaking in tongues ako sa mga hindi nag-Enneagram. Di ba? Anger yung ano namin, yung emosyon natin. Tapos, para kaming maalam sa Biblia. Nung araw na masyado kaming immature, pag nag-conflict kami, batuhan kami ng Bible verses. Di ba yung mga san, ang, ang salita ng Diyos ay ano, sandata. Ginagamit namin yun sa isa't isa. <laughs> hindi sa kaaway. So, ganun kami. Parang hindi kami gentle. Pero, hi, thank you Lord, by the grace of God, nag-grow kami doon pareho. And of course, uh, ah, kunyara, I illustrate myself, there was a time nagko-conflict kami. We, nandun ang staff, nakita nila kung, kung ano yung mga emosyon namin. <laughs> Noong time na yun, at that time, I think by the grace of God, I was more gentle. I was, kasi he, needs, he needed empathy at that time, mas ano si pastor noon. So ako yung mas kumalma. You know, bakit ako nakakalma? Hindi dahil, o oh, sige, ako na yung mali. O oh, sige, ako naman talaga may kasalanan. Sige, ako naka, sorry, sorry, sorry. Hindi ganon. Nakakalma ako kasi inimagine ko si Lord nandun sa conversation. Wala akong kailangan ipagtanggol. Wala akong kailangan patunayan kung sino man yung nagdi-disagree o kung sino man yung na, na, na, na stress sa akin. Hindi lang sa mag-asawa to, illustration lang yon. Kundi I, I was able to become gentle with my words, misan with no words, just being there and being calm, to listen to the person and give empathy because at the right time, si Lord na magpaparealize sa kanya noon eh. At the same time, pwede rin ako, dapat din ako makinig sa tinig ng Panginoon pag nagpa-practice ako ng present in times of conflict kasi may tinuturo rin siya sa akin. Nagigets niyo ba? Paano ina-apply itong gentleness uh, sa presensya ng Panginoon? Okay, Kapag nabubuhay tayo na may kamalayan, na malapit ang Diyos, hindi na tayo defensive, aggressive, o marahas sa ating mga reaksyon. Pag na, alam mo nandun si Lord, witness mo siya. Eh. Kahit unfair, yung paghuhusga sa'yo, di ba? Nireject ka, sinaktan ka sa salita niya. Hindi ka kailangan lagi suntukan o kaya laban sa salita. Kasi alam mo, nakikita ng Lord kung ano yung puso mo at intention mo. Amen? Siya ang magde-defend sa'yo. Next. Kapag ang tunay na kagalakan at kahinahunan sa gitna ng pag-aala at problema ay problemang nararanasan kapag totoo sa ating puso na malapit ang Panginoon. Sabi doon sa verse, because the Lord is near. That verse says na you can be joyful in the Lord sa gitna ng anxiety. You can be gentle kahit na stress ka dahil alam mo malapit si Lord, nandun siya. Pangalawa, alam mo na darating din ang Panginoon. Malapit na siyang dumating. Naniniwala ba tayo doon? Siguro ngayon, okay tayo. Ito, nandito tayo. Komportable yung aircon and everything. Anytime, God can return. Jesus will return soon. Hindi natin alam yan. Pero alam natin, itatama niya ang lahat ng mali ipapakilala niya sa buong universe na anak ko to. I'm proud of this of this child of man at lahat ng pagsisilbi mo, pagtitiis mo in the Lord, lahat ng ginawa mo para sa kanya, lahat ng pag-ibig na pinakita mo, kahit na minsan nag, natatalo ka rin o nagkakamali ka rin, alam ng Panginoon lahat yon. Kaya pagdating niya, He will reward each one of us according to how we have lived our life here. Amen. Pangalawa, ibigay ang pans pa, pansin tuloy. Ibigay, <laughs> pansit? Ano ba, ano ba, nagugutom na ba tayo? Ibigay ang mga pasanin o burdens at controls sa magitan ng panalangin. So, ibigay. So, una, ituon mo yung pansin mo, sa attention mo, sa presensya ng Diyos. Tapos pag nandiyan na siya, na, na alam mo na, naging aware ka na presensya sa buhay mo, ibigay mo yung pasanin mo at control sa magitan ng panalangin. Basahin natin ito. Uh, verse 6, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Parang nung nakita ko, sabi ko, huwag kang maging anxious, maging worry, mag-worry sa anumang bagay. Lord, para namang, para namang perfect. <laughs> parang hindi ko kaya yan. Sino sa inyo alam na, hindi, parang hindi ko kaya yan. Sa anumang bagay eh. <sighs> Ang hirap. Let me just uh, tell you what worry means as far as the Word of God is concerned. Ang ibig sabihin ng mabalisa ay galing sa salitang Griego na merimnao. Sabi nyo nga, merimnao. So pag may feeling na babalisa, nakikita nyo. Merim now. <laughs> okay. Ang ibig sabihin nito, pag-aala ng labis. Sabihin nyo nga, labis. Yung maging concern ka, ma-burden ka kasi may problema o may kailangan bigyan ng solusyon, di ba? Normal lang naman kasi we care deeply for the person. Tama ba? O do sa sitwasyon. Normal lang lahat yon Hindi naman pwedeng nanchalan tayo. Ay, ano ba nantsalan? Walang, walang pake. Walang pake, walang care sa mga bagay. Kasi pag gano'n, pag pray din kita, baka wala kang pag-ibig. <laughs> Kung wala kang pake sa nga nangyayari na hindi tama, di ba? So, pero yung pag-aala o worry, nang labis ito dahil ang isip o attention mo ay nahati at nahihila sa iba't ibang direksyon. Wow, example, si Martha. Martha. Lucas 10:41 to 42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, alam niyo yung story ni Mary and Martha? Okay, so, Martha, Martha, kasi in-invite siya mag-dinner sa bahay, nagluluto si Martha, tapos aligaga siya. Sabi, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kukailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. So, illustration to ng isang isip. Maganda naman yung ginagawa niya, di ba? Naglilingkod siya sa Panginoon. Pero yung isip niya, abala at kalat sa maraming bagay. Yun ang ibig sabihin ng worry or anxiety versus normal concern. Kaya pag, uh, next slide please ang pagkabalisa ay sobrang pagkapoko sa hinaharap. Gusto niyo ba matuko yung ugat ng pagkabalisa? Nakafocus ka sa future. Okay? Kasi kung, kung ngayon yun, syempre may konting concern, pero nandyan eh, nakikita mo na yung actual na nangyayari ang usually, ang ugat ng pagkabalisawan anxiety, naka nakafocus, sobrang nakafocus ka sa future, yung paulit-ulit mong iniisip o inaakalang kaya mong kontrolin yung resulta ng mga bagay na hindi tiyak o uncertain. Anxiety, ang root cause nun is trying to control the uncertainty of the future. Sino sa inyo nagpa-blood can tapos magpapa-check up kayo sa doktor? Yung ganon, di ba? Yung i-interpret na ng doktor, uh, uh, may ano ka na, uh, hypertension, kailangan ng ano, simvastatin, <laughs> rosuvastatin, amlodipine. Di ba? Pero pag, si Pastor, ito yung actual na experience si Pastor, dati, nung magpapa-check up siya, nung may pre-diabetic, ano pa siya, symptoms pa noon, magpapa-blood chem siya, tapos pupunta siya sa MaxiCare kasi meron pa siyang card noon. Alam nyo, pagdating sa Maxicare, tumataas yung BP niya. <laughs> Eh, pagdating naman sa bahay, normal naman yung BP. Okay. Yung pala, I think normal yon. It's called the white coat syndrome. Pag nakakita ka ng parang doktor o medical person, parang na-anxious kaya ka tumataas yung BP. Kahit hindi naman normally hypertensive ka o okay naman yung BP mo. So, lahat tayo ganon, di ba? Kasi hindi pa natin alam yung resulta o sasabihin sa atin, na-anxious na tayo, natatakot na tayo, di ba? So ang anxiety, hindi ko alam ano yung anxiety mo ngayon. May kinalaman ba ito sa relasyon mo? Sa iyong trabaho? Sa business ba? Di ba? May kinalaman ba ito sa... Naalala ko na nasa Amerika kami nung naririnig ko yung mga lindol. <laughs> At mga baha kung saan saan. Sabi ko, Diyos ko, Panginoon, nasa fault line. <laughs> yung mga bahay ng kung sino-sino. Sabi ko pa, yung mga anak ko, sila lang dalawa ron. <laughs> yung ganon, misa, ang hirap. Sana kung divisoria lang yan, no? babiyahe lang ako. Nasa Amerika po kami. <laughs> Wala kami pamasahe pa uwi agad-agad. So, hindi ko alam paano ko lilipad. Uh, yung bato ba ni Darna para lumipad ako sa... Parang gano'n, parang na-imagine ko na nasa US ako again. That's anxiety. Because you're trying to imagine the worst case scenario, ano kayo mangyayari, tapos nai-imagine mo, baka mangyari to, so iko-control mo nang ngayon siya. Iisip ka ng isip sa gabi kung paano makokontrol yung outcome kaya hindi ka makatulog. Amen ba? Tapos paggising mo sa umaga, may nabago ba? Wala. Masakit ang ulo mo, tapos nasa trabaho ka, hihilo-hilo ka. Ah, hindi ka makadesisyon, di ba? Kasi hindi, hindi ano, tapos masungit ka. So, yan ang sabi ni Rick Blackman, na isang psychologist. Ano ang uh, panlaban, so to speak, sa anxiety? Hindi yung control ng mga uncertainty o hindi tiyak, kundi sa halip ay idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng bagay. Wow, I like that. <laughs> Gusto ko yon ipag-pray mo ang anumang bagay sa lahat ng panahon, anumang bagay to. Ibig sabihin, kung aware ka sa presensya ng Diyos, anytime, hindi lang during Sunday service, hindi lang during quiet time, you can pray to God and tell Him about yung burdens mo, tell Him about yung worries mo, anxieties mo, o takot mo, anytime yon Nasa trabaho ka, nasa CR ka, <laughs> okay, naliligo ka or nasa jeep ka, kung may nararamdaman ka, nagwo-worry ka, right there and there, idulog mo sa Diyos yung panalangin mo at request mo sa Kanya ng, ito yung, ano to, eh, susi dito, ng may pasasalamat. Paano ako magpapasalamat? Eh, may sakit pa. Papasalamat ako na may cancer yung nanay ko. Hindi yun ang sinasabi. Papasalamat ka kasi nag-aaway kayo. Hindi ka nagpapasalamat doon sa negatibong sitwasyon. Nagpapasalamat ka sa Diyos kung sino siya sa gitna ng mga problema at negatibong sitwasyon. Amen? Kasi alam mo, siya yung may control talaga ng lahat. Buti na lang kasama natin ang Diyos ng universe na may control ng lahat. Amen. Kung wala kang trabaho, Lord, tagal ko na walang trabaho. Okay, yung trabaho ko ngayon, Lord, palitan mo kasi nauubos na yung oras at lakas ko. Alam mo ba, kung naniniwala tayo sa presensya ng Diyos sa buhay natin, God can give you favor. Doon sa mga ina-applyan mo and give you a good job na magiging life-giving sa'yo. So, ang sabi nga nun dito, ang panalangin, ang pinakamakapangyariang sandata laban sa pagkabalisa. Minsan iniisip natin prayer, di ba? Pag sinabi natin, oh mga kapatid, ah, may prayer meeting tayo. Prayer gathering. Ay, alam ko na, expected ko na, mga dito lang yung pupunta. <laughs> konti lang yan, konti lang. Pag sinabing quote prayer, why? Because we do not believe in the power of prayer. Akala natin prayer, hingi lang ng hingi sa Panginoon. Yes? Partly, that's part of prayer. Pero prayer talaga is your ongoing dialogue and conversation with God anytime, anywhere. Kahit ano pa nararamdaman mo, kahit nagkasala ka pa ng mga oras na yun, you can go to God. Nandiyan siya eh. Kung pinapractice natin ang presensya ng, ng Panginoon na, is, na ibibigay natin ang ating mga burdens, ang ating pagkabalisa sa Kanya sa magitan ng panalangin. Ito ang naglilipat sa puso mula sa magulong pag-aalala tungo sa payapang pagtitiwala sa Diyos. Sabi ni A.W. Tozer. Next. Ang panalangin may pasasalamat, di ba? Lumapit ka sa Diyos sa magitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat ay aktibong nakatuon tayo sa kabutihan ng Diyos sa nakaraan at kahit sa ngayon, kahit hindi pa nababago ang ating sitwasyon. Pag sinabing you are praying to God, bringing your request to God, it doesn't mean na parang may listahan kang grocery, di ba? Lord, gusto ko to, gusto ko to. Yes, you can say that. You can be honest with God. Pero sana hindi lang yun ang laman ng panalangin mo. Ang laman ng panalangin mo, para talagang maging totoo, yung pagtitiwala mo sa Kanya, balikan mo yung mga kabutihan, at mga himala at mga blessings na natanggap mo sa Panginoon nung nakaraan. Minsan nakakalimutan na kagad natin yun eh. In fact, merong isang uh, nagsabi na kapag namumuhay tayo na patuloy ng pasasalamat, nakikita natin ang pag-aaruga ng Diyos sa lahat ng bahagagay, kahit na sa panalangin nakalimutan na natin, ngunit kanyang sinagot na pala. Ay, sorry. Balik mo na lang doon sa akin. Ah. Sabi ni Brother Lawrence, ang author ng Practicing the Presence of God na aklat. Now, let me ask you. Di ba minsan, ito ba struggle nyo minsan, natatamad kang mag-pray kasi nga, naiisip mo, sasagutin ba ni Lord yung prayer ko? How many of you? Ay, sige ako na, ako na, ako na talaga <laughs> yung may ano rito, may sala rito. Di ba minsan parang hindi nakaka-motivate mag-pray to bring our concerns to God? Kasi parang ang dami natin nararamdaman, dami natin alalahanin, ako na lang gagawa, Lord, tulungan kita. Nalilate ka na eh. So tinutulungan na natin ng Panginoon. Tapos, pag tinutulungan natin siya, sabihin natin, okay ba? Ox ba? Ha? O, oh, masaya ka? Masaya ka, Lord? Parang ano eh, no? Parang high maintenance si Lord. Di ba alam mo yung high maintenance relationship? <laughs> Parang minsan ganun tingin natin sa Panginoon, kailangan mag-perform tayo para yung panalangin natin, masagot niya. Now, ang susi talaga sa panalangin na totoong nagtitiwala ka sa Diyos at maaasahan mo siya, yung hindi mo nalilimutan, yung mga panalangin sinagot na niya. To tell you frankly, whatever you have right now, blessing. Dati, nagpe-pray ka, di ba? Lord, sana Lord, magkaroon kami ng, magkaroon ako ng asawa na mabait, di ba, pogi, <laughs> o maganda, di ba, ang tagal mo pagpipray. Tapos sinagot ng Panginoon. Katabi mo siya ngayon, di ba? Katabi mo siya araw-araw. Eh syempre, hindi, asa mag-asawa, hindi naman lahat ng panahon masaya. Amen ba? Sa mga may asawa. Kukonflict din. Minsan nakakalimutan na natin to give thanks to the Lord para sa mga asawa o anak natin. Dati, hindi, ah, hindi ka mabuntis, di ba? Lord, bigyan mo akong baby. Gusto ko nang magka-baby. Ang tagal. Kami ni Pastor, medyo matagal din bago ako nabuntis noon. Nung finally, nabuntis na. Thank you. Saya-saya ko. Now, bilang parent, nung mga maliliit, kaya kong kontrolin. O, oh, halika na, alis na tayo, punta tayong church. O, oh, bis kayo, punta tayo doon. Sunod-sunod lang yan, di ba? Kain tayo sa ganito. Pero syempre, isang disadvantage pag maliit pa anak, ang kinakainan mo lagi may happy meal. Kaya ata na diabetic si pastor <laughs> dahil lumalaki yung mga anak namin. Kaya may laruan na kasama. But anyway, ngayon, syempre may mga challenges sa pagpapalaki ng anak. Taas ang kamay ng may mga anak dito. Hindi perfecto mga anak natin. Pero alam mo ba, yung mga bagay na na answered prayers ni Lord noon, nakalimutan mo na. Dapat Huwag mong kalimutan magpasalamat. Nandiyan ang asawa mo, ang anak mo, nandiyan yung bahay na pinagpipray mo. Naalala ko, nag-post si Tere, di ba? Yung negosyo nyo. Nag-post siya ng picture, yung ano ata, dun pa sa old center. Ang liit pa nung ano nila, ganito lang ata kalaki. <laughs> yung kanilang uh, store doon na Australian Surplus. Di ba yung balikan mo yon kung saan ka nagsimula. Tapos ngayon, Praise the Lord, mas malaki na yung negosyo nila. And of course, habang lumalaki, marami ring mga concerns and challenges. Amen? mga negosyante rito. Siyempre, marami rin nakakos ng anxiety. Pero wag natin kalimutan na every time we pray, Lord, alam ko, answer mo to sa prayers ko. Lord, salamat, binigay mo ito sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero ito yung concern ko, Lord. Lord, alam ko, kung gumawa ka noon, kumilos ka noon, kikilos ka rin ngayon. Amen? God is faithful all the time. Pangatlo, ay, sorry, ah, kaya ang resulta nito, pag tinutuon mo yung atensyon mo sa presensya ng Diyos at dinudulog mo sa Kanya yung mga pagkabalisa mo at burdens mo, sa pagitan ng panalangin, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag isip pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, mararanasan mo, kahit may, may mga problema pa, yung peace of God, kapayapaan ng Diyos, na hindi maunawaan ng tao. Alam mo, ang, isang, ang peace of God, hindi ito yung parang nagpam... Sino, sino sa inyo dito nakaranas, nagpa-massage na kay sa isang spa? Spa, yung, di ba pag pumasok ka, di ba? Ang tahimik. Tapos ang bango <laughs> Di ba? Siga ka na doon. Dadapa ka. Ay, tapos may music, na zen music, ano man instrumental. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Parang feeling mo, kapayapaan. Di ba? Pero siyempre, alam natin, temporary lang yun. Yung kapayapaan ng Diyos, kahit may problema sa labas, yung loob mo punong-puno ng kapayapaan. Ah, kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon sa sitwasyon na yon. At ang kapayapaan na yon ang siyang magogwardya. Ang salitang ginamit dito, yung mag-iingat sa iyong puso. Parang na-imagine nyo, may mga gwardya, okay, na binabantayan si Pablo noon. Siyempre, binabantayan sila yung mga prisoner. Parang ganun yung nasa isip ni Pablo nung ginamit niya yung salita mag-iingat sa inyong puso. Parang ginagwardyahan yung puso niya at yung isip niya. Di ba gano'n? Parang pinoprotektahan ka na, ah, yung gano'n, pag may kapayapaan ka na Diyos, ginagwardya nito yung kaluluwa mo at yung puso mo. Amen? Pangatlo, ibahin ang inyong paraan ng pag-iisip. So, ito on, idulog. Ngayon this time, ibahin ang paraan ng pag-iisip magitan ng pagsasanay. So tingnan natin ang sinasabi ni Pablo rito. Verse 8, kahuli-hulihan. Pag narinig niyo sa preacher, huwag kayong maniniwala. Finally, <laughs> hindi totoo lagi. And <laughs> sorry, hindi nila nakuha yung joke kasi hindi naman sila preacher. <laughs> Kaulilian, mga kapatid, anumang bagay na totoo, ito, may kinalaman na sa pag-iisip to ah, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anum... Next anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan at kung may karapat-dapat na parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Ang gera kasi nasa isip eh. Dito nagsisimula may input, may isip mo, pag naramdaman, pag may interpretation ka na meaning, may nararamdaman ka na. Pag may naramdaman ka, magre-react ka nang, may gagawin ka ng decisions magitan ng katawan mo. So, ganoon naman tayo bilang human beings. Kaya nga, sabi ni, ng Panginoon, ibahin mo ang paraan ng pag-iisip mo kasi lahat naman tayo may mga nakagawian mula nung bata pa tayo na paraan o sistema ng pag-iisip. May operating system tayo internally in the way we think about ourselves, God, people, situations, depende kung ano ang nangyari sa iyo nung nakaraan. Kaya nga dito sa RSCC, meron tayong tinatawag, Kiss to Real Life, Redeem Your Past. Sino sa iyo nakakuha na ng kurso na yun, Redeem Your Past? Madugo yun, di ba? babalikan mo yung nakaraan mo, paano ka pinalaki, ano yung mga naranasan mo, alam niyo yung testimony ko, yung mga pang-aabuso, ganyan. So, dahil doon sa mga nangyaring yon, paano ka pinalaki, ano yung mga naranasan mo, may paraan ka na ng pag-iisip para maging para protektahan ang sarili mo eh. At minsan nadadala mo yon kahit matanda ka na. So, si Pablo, sinasabi niya, ibahin mo yung paraan ng pag-iisip mo, isipin mo ang mga bagay na ito. Kasi pag nai-stress na anxious ka, ano nangyayari? Iniisip mo, ah, ito kasi talagang ano ito, anak ng demonyo to eh. Ito kasi ito lagi, ito ko sana Lord kunin mo na siya. <laughs> Di ba yung ganun? <laughs> Ine-exage ko lang ah. Of course, alam ko naman, babait kayo, hindi nyo iniisip yon di ba? <laughs> <laughs> so lahat ng bagay, negatibo na agad kasi gusto mo na makasurvive doon sa sitwasyon na yon eh. Sabi ni Pablo, hindi, hindi, hindi, hindi. Hindi ganyan, i-reprogram mo yung isip mo. Amen? May mga bugs, may mga virus dyan sa isip mo na hindi nakakadulot ng tunay na kapayapaan sa inyo. Tingnan natin sinabi ni Pablo rito. Sige, let's move. Ang pagbabago ay hindi instant, or trying hard na gawin ang tama. Ito ay palagi ang pag-iisip ng katotohanan ng mga katangian ng Diyos at ang kanyang kaharian. Yung mga katangiang nilista kanina o sinampol kanina, may kinalaman yun sa katangian ng Diyos eh, di ba? May kinalaman yun sa katangian ng kaharian niya at ang pamumuhay ayon sa katotohanan na yon. So, therefore, kailangang i- i-reformat, ano ba? <laughs> hindi ko alam kung anong tawag yun sa computer, i-reprogram. Ang pag-iisip natin kasi merong mga ano na dyan eh. Yung akala mo naniniwala ka, pero hindi ka pala naniniwala. kino mo lang yung beliefs mo, pero yung conviction mo iba. Kasi yun yung totoong nangyayari sa mga pagtugon mo sa oras ng pagkabalisa. Let's read that. Sabi sa verse 9, hindi lang dapat is, palitan ng pag-iisip natin, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Wow, hindi lang ito pagbabago ng isip, meron din to na ang prayer ni Pablo, nawa habang binabago ng Panginoon ang isip mo at nagpa-participate ka sa renewal of mind mo, therefore, kailangan mong practicein to. Hindi lang naka, naka ano dito, naka-stop or sa, tumigil dito sa pag-iisip. 'Di ba? Kailangan mo practicein yung mga nakita mo sa akin na ituro ko sa iyo. Now, pagdating sa practice, ito yung mahirap. Amen ba? Amen. <laughs> By default, yung natural mo na reaction, 'di ba? Dati pag meron kang hindi nagustuhan, ang natural na reaction. Dati po, uh, snacks ko, breakfast, lunch, and dinner. Hindi ko sasabihin dito yung mga salita kasi ganun po ako lumaki. Sa Batang kaya po, lahat ng... Mm-hmm. Okay, diksyonaryo ng masakit na salita. Mm-hmm, narinig ko po yon. Okay, so marahil tayo may mga nakagawian din na paraan na pagsilita at pagtugon. Ang hirap baguhin ang isang bagay. Kailangan mo ng komunidad ng Panginoon ng mga kapwa mananampalataya at mga spiritual na leader na nakafocus kay Kristo sa presensya niya sa buhay nating lahat upang maranasan ang tunay na pagbabago. In- imposible na yung magpatuloy ka sa pagbabago at paglakad sa Panginoon kung nag-iisa ka. Kailangan mo ng komunidad, Amen? Kaya may mga communities tayo, may mga life groups tayo dito, may mga usap tayo, companionship, spiritual direction, counseling. Kailangan natin ang isa't isa. In fact, kaming mga pastor, kailangan namin kayo. Amen? Niisip nyo kasi, ay, si pastor siguro laging okay sila, no? Si nagtuturo sila, oh. Fake news. <laughs> Fake news. We need each other para mag-grow tayo sa Panginoon kasi hindi madali ang pagbabago. Pero sa Panginoon, sa presensya niya, posible ang lahat ng pagbabago. Amen ba? So, kapag nangyayari ito, nagbabago tayo ng isip at ng ating mga kinagawiang mga behavior, ang Diyos ng kapayapaan ay sa sa inyo, sabi sa verse 9. So kanina ang kapayapaan ng Diyos, right? Ang magugwardya o mag uh, magpo-protect sa inyong puso't isipan. This time, as we continue to renew our minds and live our beliefs together with others, ang Diyos ng kapayapaan, ibig sabihin nito, mismong yung presensya ng Diyos magmamanifest sa buhay nyo. Yung parang pakiramdam nyo o nararanasan nyo, nandyan siya talaga. Ang Diyos ng kapayapaan, siya mismo habang lumalapit ka sa Panginoon, sa araw-araw, nagpa-practice ka ng presensya, magiging mas totoo sa iyo yung presensya ng Diyos ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Nagigets niyo ba yon? Okay, so sabi ni John Ortberg, habang namumuhay ka sa presensya ng Diyos, lalong nagiging extraordinary ang iyong ordinaryong buhay. Amen? Si Dallas Willard, isa sa mga, I mean, if not the best teacher sa spiritual formation, yung inaaral namin. In-interview siya ni John Ortberg nung siya ay may pang cancer sa pancreas. And terminal na. Tinanong siya ni John Ortberg, uh, Dallas, ano ang nasa isip mo at nararamdaman mo pagdating sa kamatayan. Sabi ni Dallas sa kanya, tumigil, nag-isip, kamatayan, baka hindi ko agad mamalayan na patay na ako. Ano ibig sabihin niya? Kasi si Dallas Willard, nagpa-practice ng presensya ng Panginoon sa araw-araw. Alam niya kasama niya si Lord at lumalapit siya sa kanya. Kaya nung mamamatay na siya, do sa sakit na yun ng cancer, sabi niya ganon, baka hindi ko mamalayan <laughs> napatay na ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo namamatay. Yes, physically, But in the Lord, we never experience death. Kasi pagbukas ulit ng mata natin, nasa ibang kamalayan lang tayo ng spiritual na realidad na nandun ang Panginoon na nakita niya na. Amen ba? Ngayon, by faith, yes, we know God is here and we engage, we pray to Him, we go to Him every time, lalo sa mga oras ng anxiety. Pero nawa, maging kaugalian natin na practicing yung presensya niya kahit na anumang panahon, masaya ka man o lalo na pag hindi okay yung nangyayari sa'yo. Kaya to, to sum up with this, paano tayo magpa-practice ng presensya ng Panginoon? Ibalik natin ang attention natin sa presensya niya. Ibigay ang mga pasanin at control sa pamagitan ng panalangin. Ibahin ang ating paraan ng pag-iisip sa pamagitan ng pagsasanay. Bottom line, our message for today is, ang tunay na kapayapaan ay galing sa presensya ng Diyos ng kapayapaan. Wala nang ibang paraan. Ang susi talaga sa tunay na kapayapaan na hindi kayang mabuwag ng kahit anong sitwasyon, yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Shall we all stand up? Amen. Hindi, narito ang presensya ng Diyos. Definitely, 100%. Pero ang tanong ko, na idulog mo na ba sa Panginoon ang anumang pansa, pasanin o pagkabalisa na nararanasan mo nitong mga nakarang araw o marahil buwan o taon na? Hindi ko po alam yon pero alam ng Panginoon ang puso mo. So sa mga oras na ito, Can we just allow the Lord to speak to our hearts? Pigit natin ang ating mga mata. Habang ang praise team ay tutugtog at tayo ay magko-communion in a few minutes. Sige, focus natin ang atensyon natin sa presensya ng Panginoon ngayon. Panginoon, bagamat hindi ka namin nakikita sa magitan ng aming pisikal na mata o nahahawakan, Lord, totoong totoo na narito ka sa tabi namin. Narito ka sa puso namin gusto mong magkalinga sa amin, lalo na kung nakikita mo na maraming gabi na hindi kami makatulog, maraming sakit sa aming katawan. Panginoong Yesus, narito ka para ha, maranasan namin ang kapayapaan na galing sa iyo, ang kagalingan na galing sa iyo. Lord God, today, as we remember you, sa Lord's Supper na ito, Panginoon. Nawa, Lord, balikan namin yung kabutihan mo nung nakaraan at higit sa lahat, yung kaligtasan na naranasan namin sa magitan ni Kristo. Gabayan mo po kami dito sa aming Lord's Supper. In Jesus' name, Amen. Can we dis-